وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار إخوتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة أيها الإخوة الفضلاء أما موضوعنا معكم اليوم سأتكلم عن مسألة فقهية بسيطة تهم كل مسلم خاصة في صلاته وخاصة هذه المسألة مسألة تهتم وتخص أمر الصلاة التي هي أكبر شيء يكون سببا لفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك انطلاقا من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام سنبين شيئا مما يتعلق بالصلاة وما هو يهم الإنسان كثيرا في أمر الصلاة ألا, هو ألا وهو مسألة سجود السهو أيها الإخوة الكرام سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume sallallahu alayhi wasallam na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye kwa sababu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kufaulu duniani na kesho akhira bali ni miongoni mwa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi asema Allah subhanahu wa ta'ala laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumewahusia waliokuwa wamepewa vitabu kabla yenu na nyinyi pia vile vile juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndo sababu ya kufaulu duniani na kesho akhira ndugu zangu waislamu leo inshallah Allah akitujalia tutazungumzia katika hutuba yetu masala miongoni masala ya kifiqhi ambayo yanahusiana na kila muislamu anaposali masala ambayo yanahusiana na sala Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadith iliyopokea iliyopokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi as-salah kitu cha kwanza ambaye muislamu ama mja anahesabiwa siku ya kiyama katika amali yake ni sala idha saluhat saluha sairu amali yani sala ikitegea na ikiwa sawa kabisa basi amali yote iliyobaki sala eh, saumu so, uh, zaka amali yote iliyobaki inakuwa sawa lakini sala ya mtu ikiharibika basi amali yake yote iliyobaki pia inakuwa ni inaharibika kwa hivyo hii inaonyesha hii hadith umuhimu wa sala na umuhimu mtu kulinda sala yake isiharibike isipate dosari isipate upungufu wote anaposali ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakaeka njia pindi mtu anapokosea katika sala yake sujda mbili sujudi mbili ambaye inasujudiwa inasujudiwa pindi mtu anapokosea katika sala na maana ya sujudu sahu huwa ibaratun an sajdatain ni ibara kuhusu sujudi mbili yasjuduhuma almusalli anaosujudu yule mtu ambaye ako katika anasali ana lijabril khalal ili kukava ile makosa ambayo imetendeka katika sala yake alladhi waqa fi salati kwa sababu hiyo kukosea katika sala kupatikana upungufu katika sala ni kawaida ya mtu bali mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe amepatikana na hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inama ana basharun hakika mimi ni binadamu kama nyinyi ansa kama tansaun nasahau kama mnavosahau fa idha nasitu fadhakiruni basi nikisahau nikumbusheni hii hadithi pia vile vile inatuonyesha ya kwamba kukosea katika sala ni jambo ambaye iko kutoka zamani bali iza kana nabii sallallahu alayhi wasallam yansa fanahnu min babi aula an nansa an nansa yani kama mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe amesahau basi sisi ndio zaidi kwa sababu sisi tunashughulika na mambo ya dunia kushida mtume sallallahu alaihi wasallam e, eh, mtu anakuwa katika sala lakini nia yake inakuwa mbali kwa hivyo inatokeka katika sala yake upungufu ambaye inakaviwa na hiyo sala e, sujudi mbili ambaye inasujudiwa na hiyo sujudi mbili ndugu zangu muislamu e, iko na sababu na iko na wakati wake je hiyo sujudi mbili wengi katika sisi tunajua ya kwamba tunasujudu kabla ya salamu ama baada ya kutoa salamu tuna sujudu hii sujudu sawa kabla ya kutoa salamu ama baada ya kutoa salamu awalan kabla kulli shay nubayinu sababahu yani tunabainisha eh, kwanza kabisa sababu ya hizi sujudu mbili sababu ya hii kusujudiwa hizi sujudu mbili inakuwa ni tatu imma ziyada wa imma naqs wa imma shakkun Yaani imma inakuwa ni ziada mtu amezidisha katika sala yake jambo ambaye hafai kuzidisha hiyo tayari ni sababu moja katika sababu ambayo inalazimisha mtu kusujudu sujudi mbili. Ziada mfano yake mfano mtu amesali sala ya dhuhuri raka tano. Hiyo tayari amezidisha katika sala yake, amepatikana sababu miongoni mwa sababu ya yeye kusali na kusujudu raka sujudi mbili katika sala yake. Ama masala ya kuzidisha katika sala na vile vile kubainisha ya kwamba hiyo masala ya sujudu sahu kusujudu sujudu mbili sio hasa kwa imamu peke yake bali kwa watu wote huenda mara nyingine mtu anachelewa kukuja msikitini ama anasali suna yake peke yake anatokewa na halal na upungufu kama hiyo lazima anafaa kujua ahkama ambaye inahusiana na hiyo sujudu mbili namna gani anafaa kusujudu wakati gani anafaa kusujudu kwa hivyo mtu anapozidisha katika sala basi sujudu yake ama sujudu mbili ya sahu anafaa kuisujudu baada ya kutoa salamu baada ya kumaliza salamu sa, sala yako na baada ya kutoa salamu ndio unasujudu sujudi mbili katika hala ya kuzidisha chochote katika sala mtu anapozidisha chochote katika sala inakuwa mara mbili ima amekuwa anakuwa amezidisha jambo ambaye iko katika sala mfano amezidisha rukuu ama amezidisha Eh, subhanallah ama amezidisha kusoma suratul Fatiha ama atakuwa amezidisha jambo ambayo haiko katika sala iko nje ya sala kama kuangalia mahali pengine na kutembea tembea hiyo ni masala ingine ambayo haitahusiana na e, eh, maudhu yetu ya leo kwa sababu hiyo wanasema ikizidi haraka ya mtu ikizidi basi inapelekea mtu kuharibika sala yake. Hii ambayo tunakusudia ni mtu kuzidisha jambo ambaye iko katika sala. Mfano amezidisha rukuu ama sala ama raka nzima anakuwa anasujudu sujudi mbili baada ya kutoa salam kama tulivyobainisha ama dalili ya hiyo ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا فقلنا يا رسول الله أحدث, أحدث في الصلاة شيء فقال وما ذاك قال صليت خمسا فاستقبل القبلة فثنى رجليه فصلى آه، فصلى ركع آه، فسجد سجدتين ثم سلم ثم صلى الله عليه وسلم كتك اي حديث عن باي مبوكوليون عبد الله بن مسعود آه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انا سيما علي تسليش امتمي صلى الله عليه وسلم صلى يا ظهوري فصلى خمسا اكتسليش ركعتانو صلى يا ظهوري تنبوجوا ان ركعنه لكن امتمي صلى الله عليه وسلم اكسليش ركعتانو Fakulna ya Rasulullah, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ahadatha fi salati shay, je imetokea kitu katika sala? Kwa sababu kawaida tunajua ya kwamba sala ya dhuhuri ni tano, tumeona mabadiliko. Je, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, imetokea mabadiliko? Mfano wahi imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye inakuamrisha wewe kusali sala ya dhuhuri raka tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wama dhaka, nini hiyo ambayo imetokea katika sala? ambaye mnamuuliza Tume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa sallaita khamsan yani umetusalisha sala raka tano sala ya dhuhuri umetusalisha raka tano Tume sallallahu alaihi wasallam akalekea kibla akasujudu sujudi mbili baada ba, kisha baada ya kusujudu sujudi mbili akatoa salamu tunafahamu katika hii hadithi ya kwamba mtu anapozidisha katika sala yake chochote iwe ni ruku iwe ni sujud iwe ni raka nzima basi sujudu mbili ya kusujudu ya kusahau analeta baada ya kutoa salamu vile vile kuna sababu nyingine ambaye ni miongoni masababu ambaye inafanya mtu amezidisha katika sala hali ya kuwa wengi katika sisi hatujui ni masala ya kwamba mtu mfano ametoa salamu kabla kukamilisha sa, sala yake kisha akakumbuka ya kwamba ama ya kwamba yeye amepunguza hakukamilisha sala yake Mtu kama huyu katika sala yake anafaa kusimama na kuongeza kuongeza zile raka ambaye imepungua katika sala yake. Lakini mtu kama huyu anafaa kusujudu sujudi mbili wakati gani? Je, kabla ya salamu ama baada ya salamu? Katika ile hali pia hii hali pia inahesabika ya kwamba mtu amezidisha katika sala na anafaa kusujudu baada ya kutoa salamu. Kwa sababu yeye amekaa tahiyatu atahiyatu na akasalisha akasali raka yote na akatoa salamu hali ya kuwa sala yake bado haikupungua haikukamilika kisha akakamilisha sala yake kwa hivyo mtu kama huyu anahesabika ya kwamba ameongeza hata kama ni salamu ama hiyo kikao ameongeza katika sala yake na sujudu yake inakuwa ni baada ya kutoa salamu na dalili yake ni hadith uh, ambayo imepokelewa na Abu Huraira عن محمد بن سيرين رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سها أبو هريرة آه، سماها أبو هريرة ونسيتها أنا قال فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها ووضع يديه يده اليمنى على اليسرى وشبك بين عصابيه وخرج السرعان من الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل له طول في اليد yuqalu lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhal, dhal yadayn katika hii hadith hadithi ni ndefu Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi imepokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alitusalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ihda salatei al-ashi moja kati ya sala mbili ambayo inasaliwa baada ya jua kupinda ambaye ni ima salatu dhuhur ama ni salatu al-asr tunajua salatu dhuhur ina na raka nne na vile vile sala ya asr inakuwa na raka nne lakini ibn Sirin ambaye mpokezi wa hadithi anasema Abu Huraira ambaye ni sahaba ametaja amesema hiyo sala ni sala gani iwe ama ni dhuhur ama ni asr lakini anasema eh, mpokezi wa hadithi ambaye ni ibn Sirin amesema nimeisahau ni sala gani ambaye ameniambia kwa hivyo haiduru ya kwamba iwe ni sala ya dhuhur ama iwe ni sala ya asr kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawasalisha baina ya sala asr ama sala ya dhuhur fasallama fi rak'atayn mtume sallallahu alaihi wasallam amesalisha raka mbili peke yake akatoa salamu baada ya kusali raka mbili akatoa salamu akasimama akasimama kando ya msikiti fakharaja sar'anu minan minan sar'anu an-nas min al-masjid wale watu ambao wako na haraka baada ya sala wakatoka katika sala wale ambao wanatoka haraka wako na shughuli yao ama pengine mtu ametoka baada ya kutoa tu salamu akatoka wengine wamebaki Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama kando ya msikiti hali ya kuwa katika uso yake inaonekana ya kwamba ako na hasira. Kwa ajili ya hiyo Abu Bakar na Umar walikuwa katika hiyo kikao katika msikiti wameogopa kumwongelesha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia ya kwamba amesalisha raka mbili peke yake. Na kulikuwa katika masahaba mtu alikuwa na urefu katika mkono yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuita Dhulyadain. Dhulyadain mtu ambaye ni mkono mrefu mtu kama huyu akasimama akakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia ewe, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu anasita amkusirati sala je umesahau ama sala imepunguzwa badala ya tukukusali sara raka nne tukaamrisha kusali tukusali raka mbili akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam anakomwambia uh, anasita amkusirati sala je mtume sallallahu alaihi wasallam umesahau ama sala imepunguzwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu lam ansa wa lam tuqsar yani sikusahau wala sala pia haikupunguzwa Mtume uh, huyu sahaba akamwambia bala qad nasit bali sio hivyo basi umesahau kwa sababu umetusalisha raka mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama akakamilisha zile raka mbili zilizobaki kisha akatoa salamu kisha akasujudu sujudi mbili baada ya kutoa salamu kisha akatoa salamu kwa hivyo inaonyesha ya kwamba mtu anapo sahau sala yake akatoa salamu kabla hajamaliza sala kisha akakamilisha atatoa sujudu mbili baada ya kutoa salamu hiyo ndo sababu ya kwanza ambayo inasababisha mtu kuleta sujudu sahau katika sala ambaye ni ziada kuzidisha sababu ya pili tumetaja ya kwamba ni anaksu mtu anapopunguza katika sala yake na kupunguza katika sala ima mtu anapunguza rukn ama anapunguza wajib ima al-insan Eh, yanqusu ruknan au wajiban ama atakuwa ni mwenye kupunguza nguzo ama ni jambo la wajib mtu akipunguza nguzo basi lazima anafaa kuileta lakini akipunguza wajib mtu akipunguza wajib miongoni mwa wajibatu sala ikipita wakati wake basi si lazima arudi kuileta mfano mtu ameswali raka mbili badala kukaa tahiyatu ya kwanza akasimama kabla hajakuwa hajakaa kikao cha tahiyatu basi mtu kama huyu akisimama katika raka ya tatu hafai kurudi kwa ajili ya hiyo tahiyatu bali anaendelea sala yake lakini kama amekumbuka kabla hajasimama anarudi na anaileta kwa hivyo katika nuksan mtu akipunguza katika sala je sujudi yake inakuwa ni baada ya sala ama kabla ya sala katika hii masala mtu analeta sujudu asahu sujudi mbili ya kusahau kabla ya kutoa salamu tulitanguliza na kusema katika ziada mtu analeta baada ya salam lakini katika kuzi, katika kuzidisha analeta baada ya salam lakini katika kupunguza analeta kabla ya salam ama dalili yake ni hadith ma fi sahihain min hadith Abdullah ibn Malik ibn Buhayna anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'atayn al-ulalayn ولم ma'ahu hatta idha qada as-salata wa intadhara an الناس taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatayn qabla an yusallima thumma sallam Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo imepokewa na Abdullah bin Malik Abdullah bin Malik anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha sala ya dhuhuri faqama fi rak'atayn alulayayn Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama baada ya kumaliza raka mbili kabla ya kukaa atahiyatu ama kikao cha atahiyatu walam yajlis na hakukaa mtume sallallahu alayhi wasallam faqama an-nasu ma'ahu watu wakasimama pamoja na yeye hadi katika uh, rakaa ya tatu qada hata idha qada salam mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza sala yake wantadhara an-nasu taslimahu na watu wakangoja kwamba atatoa salamu mtume sallallahu alayhi wasallam kabbara wa huwa jalisun akatoa takbir akasema Allahu akbar fasajada sajidatayn akasujudu sujudi mbili qabla an yusallima qabla ajatoa salamu thumma sallam na akatoa salamu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii sala amepunguza kikao cha kwanza katika raka katika sala ambayo inakuwa na raka nne Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta upungufu katika sala. Alipoleta upungufu katika sala, ametoa ya kwamba mtu anafaa kuleta taha, sujudi mbili kabla ya kutoa salam. Tunapata katika hii hadith ya kwamba mtu anapopunguza katika sala yake, basi anafaa kuileta kama ni rukun lazima anafaa kuileta lakini kama ni wajib anafaa kuisujudu sujudi mbili kabla kutoa salamu barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وخلانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة ndugu إسلام muislam tunaendelea kukumbushana na kuendeleza hutuba yetu ya pili tuliongelea katika khutba ya kwanza sababu miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mtu kusujudu sujudi mbili na wakati gani mtu anafaa kusujudu sujudi mbili kabla ya salam na wakati gani anafaa kusoma uh, eh, kusali na kusujudu baada ya salam tuliongelea sababu mbili sababu ya kwanza ni ya ziada mtu anapozidisha katika sala na tukasema sujudi yake inakuwa ni baada ya baada ya kutoa salam na tukaongelea sababu ya pili ni mtu anapopunguza katika sala yake na tukasema ya kwamba sa, sujudi yake inakuwa ni kabla ya salam na imebaki sababu ya tatu ambaye ni ashak mtu anapokuwa na shaka katika sala yake je amezidisha je ama amepunguza mfano mtu ako katika sala ya dhuhur amesali raka mbili lakini ana shaka je hii ni raka ya tatu ama ni raka ya pili tayari imeingia shaka katika sala yake je mtu kama huyu atafanya vipi Maulama wanasema wanagawanya shaka mara mbili. Shaka kuna shaka ambaye iko percentage yake yani unashuku je hii ni raka ya pili ama ni raka ya tatu lakini percentage kubwa inakuonyesha ya kwamba hii ni raka ya pili 80% ama 90% hivi inakuonyesha ya kwamba hii raka ambayo uko ndani ni raka ya pili basi unatumia una ya kwamba hii ni raka ya pili na sujudi yako unaileta baada ya kutoa salamu na wakati mwingine mtu anakuwa na shaka katika sala yake je hii ni raka ya pili ama raka ya tatu na hajui ya kwamba gani ndo iko percent yake iko juu yani ako 50 50 je hii ni raka ya tatu ama ni raka ya pili katika hii hala mtu anafaa anatumia ile idadi ndogo kabisa mfano ameshuku katika raka ya pili ama ni rakaa ya tatu atahesabu ya kwamba hiyo ambaye anaenda kusali ni rakaa ya pili atafanya ni rakaa ya tatu na ataleta sujudu yake baada ya kutoa salamu ama dalili yake ni hadith ambayo fi sahihaini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ile ile hadith ambayo tumetaja tume sallallahu alayhi wasallam aliposalisha rakaa tano katika sala ya dhuhuri baada ya kusalisha sala rakaa tano alipoambiwa tume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoa hukumu baada ya kutoa salamu akawaambia faqalu ayuha nas law annahu hadatha shay'un fi salati la anba'tukum bihi walakin inma ana basharun ansa kama tansawun fa idha nasitu fadhakkiruni wa idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutimma وليسلم وليسجد سجدتين Tume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi ambayo tumetangulia kusema Tume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoa salamu na baada ya kusali ile raka mbili Tume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba wake innahu law hadatha shay'un eh, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ikipatikana mabadiliko katika sala la ambatukum huwa na waeleza na wanawafundisha lakini mimi wakati mwingine anasema ana basharun mimi binadamu kama nyinyi nasahau kama mnavosahau fa idha nasitu nikisahau fadhakiruni nikumbusheni wa idha shakka ahadukum pindi mtu anapokuwa na shaka katika sala yake fi salatihi falyataharra sawab basi angalia ile idadi ambaye na moyo yake inakubali kabisa mfano amesali raka akona shaka raka ya pili ama raka ya tatu atakuwa anachukua ni raka ya tatu falyutimmas alayhi basi atimize sala yake waliyusallim na atoe salamu waliyasjud sajdatayn na asujudu sujudi mbili baada ya kutoa salamu kwa hivyo tumefahamu ya kwamba katika hii hadith mtu anapokuwa na shaka katika sala yake anachukua ile idadi ndogo kabisa lakini kama hiyo shaka yake percentage kubwa kabisa inamwambia inajulikana basi anatumia ile percentage ambayo iko juu kabisa na sujudi yake inakuwa ni baada ya salamu na wakati mwingine kuna wakati mwingine e, shaka haitakuwa ni yenye kuhesabika katika hala mbili pindi mtu kawaida yake kama mtu kawaida yake ni mtu ambaye anakuwa na shaka katika kila jambo ambaye anafanya yeye anakuwa na shaka nayo akisali anakuwa na shaka akifunga anakuwa na shaka kila jambo ambaye anafanya anakuwa na shaka mtu kama huyu hii shaka yake haitaangaliwa basi anaendelea kusali sala yake hata zingatia hiyo shaka yake vile vile e, ni shaka ambayo inakukujia baada ya kumaliza sala mfano umemaliza sala umetoka shaka imekukujia ya kwamba je mimi nimesali timamu ama nimepunguza katika hii hala pia haufai kuzingatia wala hauwezi kuenda kusali kwa mara nyingine mwandishi anasema uh, katika nadhmu yake washaku baada alfi'li ghayru mu'tabar wa min kathiri shakki aidan ghayru uh, eh, mughtafar yani mtu anapokuwa na shaka kwa moyo wake. Hiyo ni maradhi miongoni mwa maradhi ambayo inapatikana kwa mtu, anakuwa na shaka katika mambo yake yote. Mtu kama huyu shaka yake hatazingatia, na yule mtu ambaye amepatikana na shaka baada ya kumaliza ibada pia hatazingatia shaka yake. Hiyo mlango ya sujudu sahu ni mlango muhimu sana, kama tulivyotangulia kusema, kwa sababu mtu anapokuwa imam, anapokuwa maamum anapokuwa nyumbani anaposali lazima anapatikana na mfumuguvu kama hizo na tumesema ya kwamba mtu anapokuwa amezidisha katika sala yake analeta sujudi mbili baada ya kutoa salamu na anapopunguza katika sala yake kama ni ungu, kama ni nguzo lazima hiyo nguzo anafaa kuileta mfano mtu hakusoma suratul fatiha lazima aisome hiyo suratul fatiha na ay, sujudu sujudi mbili baada ya kutoa salamu na katika upungufu tumesema ana anaileta hiyo nguzo na anatoa sujudi mbili kabla ya kutoa salamu na tukasema katika shaka mtu anapokuwa na shaka basi uh, analeta sujudi mbili kabla ya salam kama atatumia idadi ndogo na kama atatumia ile ile idadi ambaye akona yakini nayo basi sujudi yake inakuwa ni baada ya salam na katika hala mbili sujudu uh, shaka haitakuwa ni yenye kuzingatiwa kama ni mtu akona ugonjwa ya shaka mingi hata zingatia shaka yake vile vile baada ya kutokea salamu baada ya kumaliza ibada shaka ikitokea basi hautakuwa ni mwenye kuzingatia Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ijtibaa Allahumma inna, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وخصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلادنا واصلح أولاد المسلمين واشف مرضانا برحمة ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله وملائكته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون